Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Da li je ispravno u islamu što je u Bosni proširena praksa da se obilježavaju noći Berat, Mirađi i druge? Imali smo i slično pitanje izvan programa gdje slušalci pitaju šta je najbolje učiti u ovim, u ovim noćima. Takve noće su proširene u mjestima gdje dovoljno je znači, znanje i ilm proširen, mnoge predaje koje su spomenute na tu temu kod uleme su upravo na stepenu slabih predaja, tako da nema osnove da te noći budu posebno veličene. I da je to bida i novotarija kod ledal ulema ahli sunne. Znači, ulema smatra slavljenje veličanje takvih noći kao vid nečega što nije utemeljeno i na takav način se novotarija širi. Tako savjetno svakom muslimanu da Ramazan i noći Ramazana i Leletul Kadr oživljava te noći, ne stavlja u poseban dan, jer to nije znači, utemeljeno kod prvih generacija.